Identify Istana FM. Kembali tim jimat punya cerita. Cerita ini kiriman dari Zainal Arifin di Cepu dengan judul Misteri Nomor Toger. Ceritane wong tuwa dek biyen nongkrong kembar kuwi angker akeh wong kang diwedeni ana kang wujud kuntilanak sundel bolong pocong lan wujud-wujud liyane Ceritane dijenengake Bro Kembar iku amarga mbiyen sering ana kecelakaan. Penyebabe jarene Bro kuwi malah dadi loro. Makane yen liwat Bro Kembar wayah bengi kudu ati-ati. Sak ngertiku, cedake Bro Kembar iku ana kuburan kuno sing batune sane ijih kang watu ireng kang ora jelas asal usule sing mati nang kono. Dek biyen wektu sih marak-marake nomor togel. Akeh wong kang pengin entuk nomor togel. Akeh cara kang digunakake supaya awake entuk nomor. Misale, teko nomor marang wong bintu. njaluk nomor karo setan utawa dedemit kang ana nang tempat sing dipercaya ana penunggune. Ora esuk ora bengi ana wae wong kang nyeket supaya entuk jago utawa nomor. Sing diomongke nomor wae. Kaya-kaya gak ana obran liya kang dibahas. Sak suwijining dina ana wong kang pengin entuk nomor togel, yaiku jenenge Godek. rumangsa nomere sing ditombok ora tembus-tembus banjur godhek arep njaluk nomer nang guru kembar yaiku tempat kang ana ing alas jarine nang kono kuwi panggonaning sintru sak suwijining dina godhek arep njaluk nomer karo gito nang guru kembar dek piye sido njaluk nomer nang guru kembar apa ora yo sik tak tuku minyak serimpi lan korean sawise godhek tuku minyak serimpilan korean kang ana gambare barongan banjur pengiku godhek lan gito berangkat menyang grup kembar sing arep dijaluki nomor wektu iku godhek lan gito berangkat bar magrib sakdurunge berangkat alat kang dipersiapke yaiku sek rokok kabeh 10 tiap-tiap sek ditulisi nomor 0 nganti 9 banjur seke kuwi dikek inil korean dilipet tengahi terus dilebokake nang adah korek pas kuwi bar magrib banjur godhek lan kita berangkat. Ayo, Dek, nang dipasang nang berkembar. Yo. Wis ndang starter motormu mumpung cek sepi wong. Sakekane berkembar banjur godhek lan kita mudhun saka motore. Rumangsa wedi banjur ngokon godhek. Wedek sing mudun pasang sik lan minyak serimpi yo yo walah gidi ngono wae rawani piye dik nagage aku merinding ki lho matamu gak ngerti dalane jurange opo isih pasang banjur godek lan kita mulih sak tekane nang omah godek lan kita ngobrol kapan nomere dijupuk dijupuk jam piro dek ya engko rada bengi to aja wengi-wengi aku ora wani mengko nek diwedeni ya wis jupuk mengko jam 10 wae wektu iku jam wis nunjuk no jam 10 bengi Godek lan kita banjur berangkat menyang bro kembar kang ana ning alas kita banjur mutar motore Sak tekane bu kembar godhek mudhun lan kita ngenteni nang dhuwur. Banjur godhek mudhun arep cukup nomer. Wektu iku hawane sing dirasake godhek lan kita beda karo sing dek mau. Soale nek wayang wengi bu kembar iku gawat mergo akeh demite. Rasane ana wae sing sliwar-sliwer nang kono. Wektu godhek arep njupuk nomere. Assalamualaikum. Amit bah, aku harap jupuk nomre. Wah, adik petengnya koyong ini. Ndi mau panggunane sing tak pasangi sek dek mau. Sak wisi ngerti panggunane nomer kang metu soko ada korean kuyono papat. Waktu harap dicupuk moro-moro sek kang harap dicupuk kok mencolot. Koyo-koyo dinggu bulanan karut demit kang ono nangkono. kono. ya iku bocah cilik sing gawe sek kuwi mencolot kaya kodhong yen arep dicekel wektu iku nang kono angine morat marit kaya-kaya pengin ngusir aku saking wedine banjur godhek maca surat al ikhlas koyo-koyo dukun kang lagi maca mantra lambine komat kamit puatake saiki padha mencolot kabeh ngerti saiki padha mencolot kabeh banjur gotek tambah wedi padha mongso nek gemite ganggu gotek awak lan sikile padha gemeteran mergo wedi ah ojo ganggu aku aku mau njaluk nomor wae asem tenan awakku iki kok saya merinding dek Nang gage wis sepi iki lho atam. Iki aku diganggu demit. Enek opo? Saiki iki lho padha mencolot kabeh. Rurung sok jengkel mergo diganggu demit lan sek rokok dek mau di tebek-tebek ora kena-kena banjur gotek duwe akal ya iku arep ditujuk kabeh sekang mencolot dek mau nganggo sarung kang digawa ngantek gelimbungan nong kalenan Iki nek gak ditutup yuk rabar bariki. Iya. Waduh, ana apa, Dik? Aku gelundung nang kalenan. Wis kenek apa durung sek nomere? Wis, wis. Ayo mulih. Wis dicolke wis. Dikae rezeki. Wis gak apa-apa. Nang munggah. Saking wedine banjur godhek lan kita langsung gagenan nek nyetater motore. Ayo, Git. Tak kaki aku wis wedi iki. Iya, ya. dibuka nang didik nang panggon sing padang nang cepu asri wae ya wis sakwise tekan asri, banjur botek buka sek nomere Pira dek nomere? Sek ta, nomere telu telu lima songo. Ya wis ayo nang mulai sesuk karek nomboki. Ayo, sak tekan ngomah. Godek lan kita banjur ditakoni marang bojone. Nomor piro, Mas? DKI patang nomor telu telu lima songo. Emang kue nomor ini yo tak melu tombok aku. Yo. Tak tombok ane kabeh, tak rete pisan. Mengko tak tombok nang pasar sore. Karo ider bakso, tak tombok patang nomor telu telu lima songo sewu. TT telu lima songo sewu. BT ini lima songo sewu. Banjur esok ewan sore sekitar jam 4 sore gitu banjur budal ider bakso. Ah. mbok tempe 35500. Aku iya tata mbok tempe 35500. Sik. Aku tanang caper, banjur iku godhek langsung starter motor GL Pro CC gede. Sak tekaning caper, Godek ketemu karo kancane jenenge Kok. Dek, Mengko tangmu rong puluh hewu tak sahur. Yo, harap tak tombok ke nomor, aku untuk nomor soko buru kembar, oleh kung gerandong. Sak tekaning panggon nomeran banjur godek nagih duwite sing digawa eko. Aduh, Duite jadi gawa pakku iki, Dik. Lah piye? Arep tak nggo tombok nomere. Nomormu pira? Nomormu ora ngarah metu yo Duit mbok nggo tombok nomer mbok nggo apa? Wektu iku arep tutupan nomer lan rekap-rekap banjur dicupui karo pengepul. Sakwise iku godhek lane kok ngruwokke radio ben ngerti nomer kang metu pira. Iki lho Dik, duitmu. Jarene tak gawa duit. Tak bliduki terahe ben kowe ora tombok nomer. Watak em, watak em kowe iki kok ya. Nomor kuda lari yang keluar hari ini adalah 3359. Sak ketika kui, godek langsung do Pak Eko. Ora doyan mangan enak. <laughs> iya ya, jatok man pesta ya. itu godek ora langsung mulih, mergo nang caperono wong sing meninggal. Godek banjur jagongan nganti esuk. Sakwise mulih sokong layat. Waktu itu sekitar jam rolas awan, Bodek langsung tater motor GL Pro CC gedine menyang omahe. Sak tekaning omah, motor durung dijagrakake. Moro-moro bojone saka mburi neblek gegere. Ndi Mas? Kowe oleh dhuwit akeh to? Oleh buntungmu kono. Duitku wae dikekke pas nomere wis tutup. Alah, alah. Aku wae oleh PT kok. Mbak Priduki lah. Mbak Munti yo entok kok. Wektu iku kita ngerti godhek ora entuk nomer karo guyu kekelen. Dek, dek, awakmu buadek tenang kok ya? aku njaluk persenane po o. Persenan opo? Iki lho, kembang nek arep mbok pangan, trae kowe iki golongan demit makane ora doyan duit. Iki lho ndang pangan kembange. Awak nek buadek ya kaya ngene iki. Anda masih bersama tim Cima. <laughs>